بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday marhamat qilganlar xoyrul quruni qorni summallazina yalunahum summallazina yalunahum asrlarning eng afzali mening asrim so'ngra undan keyingilarning asri so'ngra undan keyingilarning asri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagan asr insoniyat yashab o'tgan asrlarning eng afzali. Chunki bunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashaganlar. Uni ortidan keladigan asrning afzalligi Rasulullohning tarbiyasini olgan sahobalarning asri. Shuning uchun afzal. Undan keyingi keladigan asr sahobalarning tarbiyasini olgan tobiyinlarning asri. Mana shuning uchun afzal. Siz bilan biz mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshiligiga guvohlik bergan 3 asrni, 3 uncisini egalari, tobiinlar hayotini o'qiyapmiz. Nima uchun o'qiyapmiz bularning hayotini? Siz bilan bizga ibrat, namuna bo'lishlikka yaraydigan odamlar mana shular. Bugun Muhammad ibn al-Hanafiya rahimahullohning hayotini o'qiymiz. Muhammad ibn al-Hanafiya Ali roziyallohu anhu ning o'g'li. Siz bilan bizga mashhuri Hasan va Husayn roziyallohu anhumo jannat yigitlarining sayyidi bo'lgan Fatima Zahroning farzandlari, Ali roziyallohu anhuning farzandlari Hasan va Husayn haqida ko'p bilamiz. Lekin bu kishi haqida bilamizmi? Muhammad ibn Hanafiya Ali roziyallohu anhudan zohidligi, ibodati, taqvosi, shijoatini boshqalardan ko'ra ko'proq o'ziga yuqtirgan, o'ziga ta'lim olgan kishi. Muhammad ibn al-Hanafiya bilan uning inisi Hasan roziyallohu anhu lar o'rtasida ikkita aka-uka o'rtasida kelishmovchilik bo'lib qoldi. Arazlashib qoldi bir-biridan. Shunda Muhammad ibn al Hanafiya o'zining inisi Hasan ibn ga "Ey Hasan, sizni Alloh mendan afzal qildi. Chunki siz Rasulullohning qizi Fatima Zahroning farzandisiz. Men esa Banu Hanifadan bo'lgan oddiy bir ayolning o'g'liman." Onangizning otasi Sofvatul Xalq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, lekin mening onamning otasi esa Ja'far ibn Qaysdir. Sizni mendan har tomonlama afzal qildi. Siz fazilatlisiz mendan ko'ra. Shuning uchun kelib mendan kechirim so'rang. Chunki shu kechirim so'rashlik fazli ham sizga o'tib ketsin. Mana shu masaladan siz mendan afzal bo'ling dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Musulmon musulmondan orozlashligi haqqi 3 kun. 3 kunni orozlashlik haqqi bor. Endi shu 3 kun o'tgandan keyin qaysinisi birinchi borib turib, birodariga qo'lini cho'zib turib, kechirim so'rar ekan yoki kechirar ekan, mana shu birinchi qo'l uzatgan odam ikkala odamdan afzali deyilgan. Inisi Hasanga mana shu fazilati ilinyaptiki, boshqa masalalardan mendan Alloh taolosi sizni afzal qilgan. Endi birinchi marta kechirim so'rab kelishligi bilan fazilat bu ham sizga o'tsin dedi. Bunday bir aql, bunday axloq, farosat egasi Muhammad ibn al-Hanafiya, Muhammad ibn Ali roziyallohu anhu rahimahulloh qanday inson edi? kunlarni birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovlari Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizdan shunday deb so'radi. Ya Rasululloh, agar siz o'tib ketganingizdan keyin Alloh menga bir o'g'il farzand ato etsa, uni ismini Muhammad deb qo'yib, kuniyasini Abul Qosim deb qo'ysam, ruxsat berasizmi deb so'radi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuniyasi Abul Qosim hech kimga nisbat qilinmaydi, faqat payg'ambarimizga nisbat qilinadi. Lekin Rasulullohning ruxsatini olganidan keyin kunlar o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rofiqul A'loga safar qildi. Hech qancha vaqt o'tmadi, orqasidan qizlari Fatima Zahro ham vafot etdi. Ali roziyallohu anhu Fatima onamizni dafn qilganidan keyin Banu Hanifa urug'idan bo'lgan Ja'far ibn Qaysning qizi Havlaga uylandi. Va mana shu ayolidan o'g'il farzand ko'rdi, uni ismini Muhammad qo'ydi. Siz bilan biz bugun hayotini o'qiyotgan Muhammad ibn al hanafiyya ya'ni Muhammad ibn Ali rahimahulloh mana shu kishi bo'ladi. Bu kishini o'zini asl ismi Muhammad ibn Ali bo'lganiga qaramasdan Fatima Zahroning farzandidan tashqari farzand ekanligi bilinib turishi uchun onasini urug'i Banu Hanifaga nisbatlab Muhammad ibnul Hanafiya deb nisbatlanadigan bo'ldi. Mana shu ismi bilan mashhur bo'ldi. Muhammad ibn Hanafiya Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning xilofatini oxirroqlarida dunyoga keldi. Otasi Ali roziyallohu ning qo'ynida tarbiya topdi. undan ibodatini, zohidligini oldi. Undan quvvatini, shijoatini meros oldi. Undan fasohat va balog'atni ta'lim oldi. Ali roziyallohu anhudan eng ko'p foydalangan kishilarning bittasi Muhammad ibn al-Hanafiya rahimahulloh bo'ldi. U kishi tunlari rohibdek ibodatda joy namozida kunni o'tkazar edi. Kunduzlari esa jang maydonida o'tkazar edi. Ali roziyallohu anhu o'g'illari Hasan va Husaynni olib bormagan jang maydonlariga Muhammad ibn al-Hanafiyani olib borar edi. Juda bir xatarli o'rinlarda, tor holatlarga olib borar edi, mana shu o'g'lini janglarga yetarib yurar edi. Shunda odamlar so'rashdi: "Ey Muhammad, nimaga otangiz, inilaringiz Hasan va Husaynni olib bormagan tang, qiyin holatlarga sizni olib boradi?" Shunda Muhammad ibn Hanafiya shunday javob bergan edi. Inilarim Hasan va Husayn otamning ikki ko'zidir. Men esa otamning ikki qo'liman. Otam ikki ko'zini ikki qo'li bilan himoyalayapti derdi. Muoviyat Abu Sufyon va Ali ibn Abi Talib o'rtasida bo'lgan Siffin ma'rakasida juda ko'p musulmonlar nobud bo'lishdi. Bu katta fitna bo'lgan edi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu fitnasidan keyin Muoviyat ibn Abu Sufyon Usmonni o'ldirganlarni jazosini berishligini talab qilib, Ali ibn Abi Talib ustiga qo'shin bilan keldi. Va ikki ulug' sahoba o'rtasida fitna sodir bo'ldi. Muhammad ibn Hanafiya mana shu fitnada otasi Ali ibn Abi Talibning bayrog'ini ushlagan bayroqdor bo'lib chiqqan edi. Jang rasa avjiga chiqib, musulmonlar bir-birini qirib yo'q qilib olish yaqin bo'lgan paytda bir kishi nido qildi: "Ey musulmonlar, Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar ey musulmonlar. Ayollar va bolalar kimga qoladi? Din va or nomusni kim himoya qiladi? Rumga, Daylamga qarshi kim kurashadi? Ey musulmonlar jamoati, Allohdan qo'rqinglar. Musulmonlar jamoati qirilib ketmanglar deb nido qildi. Shunda jang to'xtadi. Odamlar mushafni ko'tardi, Allohning hukmi bilan hukm qilamiz deyishdi. Işte. Mana shu narsani guvohi bo'ldi Muhammad ibn al hanafiyya So'ngra qaytib musulmonlarga qarshi bo'ladigan jangda qatnashmaslikka o'ziga ahd berdi. Chunki musulmon musulmonga qilish ko'tarib kelgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Izal taqo muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Ikkita musulmon bir-biriga qilichini ko'tarib kelsa, o'ldirgan ham o'lgan ham do'zaxda degan. Mana shu Siffin ma'rakasidan keyin qayta musulmonlarda o'rtasida fitna bo'lsa, musulmonga qarshi qilish ko'tarmayman deb o'ziga ahd berdi. Keyinchalik Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu fosiq, zolim bo'lgan Abdurrahmon ibn Muljamning qo'lidan shahid bo'ldi. Hamda musulmonlarning ishi Muoviyat ibn Abu Sufyonning qo'liga o'tdi. Musulmonlar o'zlariga Muoviyat ibn Abu Sufyonni amir qilib saylashdi. Shunday bo'lganidan keyin boshqa musulmonlar qatori Muhammad ibn al-Hanafiya ham Muoviyat ibn Abu Sufyonga bay'at berdi. Muaviyat ibn Abu Sufyan bu kishini bay'atini sodiqligida, niyatini to'g'riligida shubha qilmadi. Qalbi taskin topdi, xotirjam bo'ldi. Muaviyat ibn Abu Sufyanni huzurida Muhammad ibn Hafiya nihoyatda bir hurmatli kishilardan edi. Bir necha marta ziyoratiga borar edi. Ana shu davrda Muaviyat ibn Abu Sufyan musulmonlarning amirul mu'minin bo'lib turganda Rum podshohlaridan maktub keldi. Maktubda shunday deyilardi: Bizni yurtimizdagi podshohlar bir-birlari bilan musobaqa qilishlik uchun o'zini yurtidagi ajoyib narsalar bilan musobaqa o'ynashadi. Agar ruxsat bersiz, siz bilan mening o'rtamda ham shunday musobaqa bo'lsin. Ya'ni har bitta mamlakatning podshosi ikkinchi mamlakatga o'zidagi bir ajoyib bir ishlar, ajoyib bir narsalarni jo'natadi-da, sizlarning yurtingizda shunaqa odam yoki shunaqa narsa bormi deb musobaqa bo'lar edi. Endi Rumni podshohlaridan shunday kelyaptiki, Agar ruxsat bersiz, siz bilan ham mana shunaqa ishlarda o'rtam bo'lsa, musobaqa bo'lsin dedi. Muaviyat ibn Abu rozi bo'ldi. Rumni podshohi ikkita odamni jo'natdi Muaviyat ibn Abu oldiga. Bittasi haddan tashqari bo'yi baland edi, uzun odam edi. Ikkinchisi nohatda quvvatli kishi edi. Ya'ni Muaviyat ibn Abu Sufyonga bir kishi keldi, "Sizlarni yurtinglarda monavi odamdan uzunroq bormi odam? Hamda monavi kishidan ko'ra quvvatliroq bormi?" Muaviya ibn Abi Sufyan hali uzun odamga qarab turib, haqiqatan uzun edi bo'yi. Bunga bo'y jihatdan bas keladigan odam bor dedi. Qays ibn Sa'd ibn Uboda, Madina ansorlarining sayyidi bo'lgan Sa'd ibn Ubodaning o'g'li. Sa'd ibn Uvozni shahid bo'lganidan keyingi yagona e, sayyidi hisoblanib qolgan Sa'd ibn Ubodaning o'g'li Qays. Bunga dedi, bas keladiganimiz bor dedi. Endi mana quvvatlikka cheda turib, o'zining vaziri Amr ibn Os roziyallohu anhu ga nima maslahat berasiz dedi. Bunga quvvat jihatdan bas keladigan odam bormi deganda Amr ibn Os aytdiki, ikkita odam bor dedi. Faqat ikkovi ham uzoqda dedi. Bittasi Muhammad ibn al-Hanafiya dedi, bittasi Abdulloh ibn Zubayr dedi. Ikkalasi ham ulug' sahobani o'g'li, Zubayr ibn al-Avvomning o'g'li bittasi. Bittasi Ali ibn Abi Talib o'g'li. Qarindoshlar. Faqat bu ikkalasi ham uzoq deganida Muoviyat ibn Abu Sufyan aytdiki, Muhammad ibn al-Hanafiya uzoq emas dedi. Bu nasl nasabi bunaqa balat oliy sharaf egasi bo'lgan Muhammad ibn al-Hanafiya Rumdan kelgan bitta odam bilan bellashib, odamlarni oldida u bilan musobaqalashadi deb o'ylaysizmi? deganida Muoviyat ibn Abu Sufyan aytdiki, musulmonlarda sharafi, musulmonlarda izzati turganda Muhammad ibn al-Hanafiya bundan kattaroq ishni ham qiladi dedi. Xullas, ikkala odam chaqirib kelindi. Qays Sa'd ibn Uboda keldi, haligi uzun kishiga qarab turib, sharvalini yechib turib, "Manoni kiyib ko'rdi. dedi. Haligi rumlik sharvalini kiyib ko'taruvdi, haligi sharvalini beli qo'ltig'iga ko'tarilib qoldi. Hamma kuldi. Shu bilan mag'lub bo'ldi. Ya'ni sahobalar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tirikligi davrida jo'natganda payg'ambarimiz ularni sariya bilan. yeguligi tugab qoladi. Yegan hech narsa qolmay turgan paytda Alloh taolo dengizdan juda bir katta kitni suvni sohilga chiqarib qo'ygan bo'ladi dengizga. Shuni yeyishi bir oy yeb, zapaslarni qilib, qaytib o'zlarini olib keladi. Kitni kattaligini belgilashlik uchun ana shu qo'shinda amiri eng uzun sahoba kim deb qarasa, Qays ibn Sa'd ibn Uboda bo'ladi. Otni ustiga egarga tikka turgizib, haligi suyagini shunday qilib gumbaz qilib turganida tikka turib o'tib bosh tegmagan bo'ladi. Shunaqa uzun bo'ladi. Baliq shu darajada katta bo'ladiki, 5 ta odam haligi baliqni ko'ziga o'tirsa, ko'zini chuquriga 5-6 sig'ib ketadi. Shunaqa uzun soha bo'ladi. Sharvarini kiygizuvdi, qo'ltig'iga ko'tarilib qo'yganda hamma kuldi, shu bilan haligi odam mag'lub bo'ldi. Endi haligi pahlavonini yengish kerak. Muhammad ibn al-Hanafiyga keldida haligi rumlikka qarab turib, tarjimonga aytdi. Ayting, xohlasa o'tirsin yerga dedi. Qo'lini menga bersin, men uni turgizaman dedi. Xohlasa o'tirsin, men o'tiraman, meni turgizsin dedi. Rumlik o'tirishni ixtiyor qildi. Hali pahlavon Rumlik o'tirganida Muhammad ibn Hanafiya shunday ushladida bir siltab tikka qilib qo'ydi. Haligi rumlikni bir hamiyat qo'zib ketdi. Endi bu o'tirsin dedi. O'tirganida Muhammad ibn Hanafiyani ko'taraman deb shunday kuchanganida Muhammad ibn Hanafiy bir silsilada qo'lini chiqarib yudoqlab yerga o'tkazib qo'ydi. Ikkala holatda ham mag'lub bo'ldi. Haligi ikkala kishi mag'lub bo'lgan holda qaytib yana Rumga ketishdi. So'ngra kunlar o'tdi. Muaviya ibn Abu Sufyon, uni o'g'li Yazid hamda Marvon ibn hakamlar vafot qilishdi. Ulardan keyin Banu Umayyaning xalifalaridan Abdul Malik ibn Marvon musulmonlar ustida amir bo'ldi. Bu vaqtda Shom ahli Abdulmalik ibn Marvonga bay'at bergan, Hijoz ahli, Iroq ahli esa Abdulloh ibn Zubayrga bay'at bergan edi. Yana musulmonlarda quvvat ikkiga bo'lindi. Yana musulmon o'rtasida talash tortishlik paydo bo'ldi. Har bitta jamoa o'zini amirini amirlikka loyiq deb bilar edi. Hamda nariga jamoa odamlarini bu odamga bay'at bersin deb talab qilar edi. Yana musulmon o'rtasida bo'linishlik paydo bo'ldi. Shunda Abdulloh ibn Zubayr Hijozda turgan Muhammad ibn al-Hanafiyaga u kishi Abdulloh ibn Zubayrga ergashsa, uni orqasidan bir dunyo odam berchiydi. Muhammad ibn al-Hanafiyadan Abdulloh bay'at berasiz menga deb talab qildi. Lekin keyinchalik musulmonlarni qonuni to'kishlikka majbur qiladigan bu bay'atga bay'at bermadi. Chunki Siffinda bo'lgan ish hali esida turgan edi Ibn Hanafiyani. Chunki musulmonlar bir-birlarini qirib yubormanglar, musulmonlar islomni himoyasi, obro'ni himoyasi, ayollar, bolalar kimga qoladi? Bir-biringlarni himoya qilinglar, bir-biringlarni o'ldirmanglar degan qichqiriq hali esida turgan edi. Shuning uchun itoat qilishdan boshladi. Chunki itoat qilsa qarshi urushlikka to'g'ri keladi. Abdulloh ibn Zubayr Muhammad ibn al-Hanafiyani o'zini tomog'iga og'dirish uchun hali yaxshi gapirib muloyim bo'lib ko'rar edi. hali qatta gapirib orozlab olar edi. Xullas, har qancha urinmasin, Muhammad ibn al Hanafiya ikkala tomonga ham yon bosmasdan xolis turishligida davom etdi. Chunki aytdik, u kishi ergashadigan bo'lsa, orqasidan juda ko'p odam ergashar edi. Muhammad ibn al Hanafiyani xolis turganligini ko'rgan, uni mavqifini to'g'ri deb bilgan odamlarning soni 7000 tagacha yetdi. 7000 ta odam u tomonga ham, bu tomonga ham ergashmasdan xolis Işte. Muhammad ibn al Hanafiyaga yashayotganlarda sonini ko'paygani ko'rgan Abdulloh ibn Zubayrni gina kudurat o'rardi. Chunki shuncha odam ergashmasdan turishibdi. Shunda Banu Hoshimdan bo'lgan kishilarni Makka chiqishni chiqishlikka buyurdi. Ularni uylariga kirgizdi hamda uylarini eshigini taglariga o'tinlarni to'plab Abdulloh ibn Zubayr agar menga bayat bermasanglar kuydirib tashlayman Ahmayrat o't bilan dedi. Shu darajaga yetib bordi. Shunda Muhammad ibn al-Hanafiyga yashgan kishilar aytishdiki, ruxsat bering, biz Abdulloh ibn Zubayrni o'zimiz qatl qilib, odamlarni fitnadan ozod qilaylik dedi. Shunda Muhammad ibn al-Hanafiya o'zi mana shu fitnani fitnaga qatnashmaylik deb o'zi xolis turgan bo'lsak, Endi Ibn Zubayrni qatl qilib fitnani o'zinglar boshlab berasizlarmi? Allohga qasam, Rasulullohning sahobasini, Rasulullohning sahobasini o'g'lini o'ldirib, Alloh va Rasulini g'azablantiradigan ish qilmaymiz dedi. Bu tomonda turgan Muoviyat ibn Abu Sufyan fursatdan foydalanib qoldi. Xat yozdi. Hatto shunday deyilardi. Bizga Ibn Zubayr sizga qilgan jafosini xabari keldi. Sizga sizning birodarlaringizga, qarindosh urug'laringizga qilgan nohaq ishi xabari keldi. Siz uchun Shom o'lkalarining eshiklari ochiq. Sizga va hamrohlaringizga doim xursand bo'lamiz. bizning o'lkalardagi xohlagan shaharga tushing. Qo'shnichiligimiz yaxshi bo'ladi. Sizni haqqingizni bilamiz, fazlingizni taqdirlaymiz. Bizning huzurimizga keling deb taklif qildi. Muhammad ibn Hanafiya va u bilan birga bo'lgan kishilar e, bu shahar Ublata deb nomlanardi ekan. Ana shu shaharga borib turdi. Haqiqatan muoviyat ibn Abu Sufyon u kishini hurmatini joyiga qo'ydi, yaxshi mehmon qildi, chiroyli muomalada bo'ldi. Ana shu joyda Muhammad ibn Hanafiya bir muddat yashadi. Mana aytdik, zohid edi, taqvodor edi, olim edi, bilimdon edi, shijoatli kishi edi. Odamlarni yaxshilikka bir yomonlikdan qaytardi. Bir odam ikkinchi odamga zulm qilishidan to'sdi. Shariat hukmlarini tatbiq bo'lishligini odamlarga da'vat qildi. Ana shu o'lkadagi odamlarni Muhammad ibn Hanafiyani ta'siriga kirib ketayotganini ko'rib turib, Abdul Malik ibn Marvonga bu holat og'ir bo'ldi. O'zini maslahatlar maslahatchilarini chaqirib maslahat so'raganida aytishdiki, bu odamni fe'lini ko'rib turibsiz. Agar sizga bay'at bermasa, biz yurtimizdan chiqib ketgani yaxshi dedi. Shunda Abdul Malik ibn Marvon xat yozdi. Siz bizning o'lkamizga keldingiz, xohlagan holatingizda yashadingiz, O'rtamizda Abdulloh ibn Zubayr bilan meni o'rtamda jang bo'lib turgan paytda menga bay'at berib biz yerimizda turmasangiz, chiqib ketishligingiz ma'qul bo'ladi dedi. Agar menga bay'at bersangiz, kecha Qolzumdan kelgan 100 kema ichidagi hamma narsasi bilan sizga beraman. Hamda sizga ming ming million degani bu. Million dirham pul beraman, Xohlang o'zingizga ishlating, xohlang hamrohlaringiz ishlating, xohlang qarindoshlaringiz ishlating, bu sizni ixtiyoringizda dedi. Agar bosh tortadigan bo'lsa, chiqib keting dedi. Agar bunga bayat bersa, baribir narigi musulmonlar bilan jang bo'lgan ularda qonun to'kishlik kerak. Muhammad ibn Ali Abdul Malik ibn Marvonga shunday maktub yozdi. Allohga ham payg'ambarimizga salovat aytgandan keyin ehtimol siz bizni tutgan mavqifimizdan qo'rqayotgandirsiz. Lekin siz bilishingiz kerak, haqiqatda bu ishda meni tutgan mavqifim. Ya'ni ikkala tomonga ham bayat bermaslikka men ahd qilganman. Agar ummat sizga itoat qilishlikka ittifoq qilsa, boshqalardan sizga itoat itoat qilaman. Agar Abdulloh ibn Zubayrga itoat qilishlikka ittifoq qilsa, unga itoat qilaman. Odamlarda aksariyati qaysi tomonni tanlamagunicha men hech qaysilarga itoat qilmayman dedi. Lekin u ham haydab chiqardi. Muhammad ibn Hafiya o'zini hamrohlari bilan Shomni tashladi. Qayerga borib to'xtamasin, aziyat berildi. Turgan joydan ketishlik talab qilinaverdilar. Shuncha g'am tashvish yetmagandek, Muhammad ibn hanafiyani o'zini jamoatida unga ergashib yurgan odamlardan bir to'p ahmoqlari aytishdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini ahli baytiga umuman musulmonlarga berilgan ilmdan tashqari ilmni ham bekitib qo'yib ketgan. Ya'ni Ali roziyallohu ga boshqalarga bermagan ilmni bergan. Muhammad ibn al-Hanafiyada Alida qolgan mana shu siz bilan biz bilmaydigan ilmlar bor dedi. Ya'ni aqlli odam, fahm farosatli odam bu gapni gapirishi mumkin emas. Rasululloh omonatni ado qilgan, ummatga nasihat qilgan. Bu gaplar ozor bo'lganidan keyin odamlarga xutba o'qib aytar edi. Odamlarning ba'zilari ahli bayt, ya'ni bizni boshqalar bilmaydigan ilmni bilishadi degan da'volarni aytishadi. Albatta Alloh guvoh bu narsaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan biz mana bu kitobdagidan boshqa ilmni olgan emasmiz. Agar kimda kim bizda bundan ortiqroq ilm bor deb gumon qilayotgan bo'lsa, dar haqiqat bu kishi adashibdi. odamlarni ba'zilari assalomu alaykum ya Mahdi deb so'rashar edi. Mana payg'ambarimiz ummatining oxirgi zamonida Mahdi chiqadi degan. Mahdiy degani to'g'ri yo'lga yetaklovchi. Assalomu alayka ya Mahdiy desa, va alaykumussalom. Ha, men Mahdiyman, faqat yaxshilik yetaklovchi Mahdiyman. Sizlar ham yaxshilik yetaklovchi Mahdiysizlar dedi. Endi men bilan so'rasanglar, ismimni aytib, assalomu alayka ya Muhammad deb so'rashinglar dedi. Mana shunday bir tang holatda yashab turganida Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi Abdulloh ibn Zubayrni qatl qildi. Shu bilan ish Abdul Malik ibn Marvonning qo'liga o'tdi. Musulmonlarning yana boshlig'i bitta bo'ldi. Musulmonlar yana Abdulmalik ibn Marvonga bayat berishdi. Shunda Muhammad ibn Hanafiya Abdulmalikka xat yozar ekan, Allohning quli Abdulmalik ibn Marvon al Mu'mininga Muhammad ibn Alidan. Ammo abad musulmonlarning ishi sizni qo'lingizga o'tganini ko'rganimdan keyin Odamlarning hammasi sizga bayat bergandan keyin ana shu musulmonlarning qatorida men ham sizga itoat qilishlikka so'z beraman. Hijozdagi voliyingizga sizni siz uchun bayat berdim dedi. Assalomu alayk. Abdul Malik ibn Marvon bu kishini maktubini o'qiganidan keyin atrofidagi kishilarga qarab aytdiki, agar mana shu kishi xohlaganida bizga berilgan bayatni bekor qila olardi. Ya'ni bizga qarshi chiqsa, orqasidan albatta odamlar erchir edi. Lekin mana shu ishni qilmadi dedi. Muhammad ibn Hanafiya Malikdan quyidagi mazmunda xato oldi. Siz Allohning hamda rasulining zimmasidasiz. Sizga hech qachon aziyat berilmaydi. Hech qachon ashoblaringiz va sizga aziyatlar ko'rsatilmaydi. Vassalomu alaykum. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiyga Muhammad ibn Hanafiyani hurmat qilishlikka, qadrlashlikka buyurganida. Hech qancha vaqt o'tmadi, Muhammad ibn Hanafiya ham vafot etdi. Bu kishini Alloh taolo qabrini munavvar qilsin. Jannat bog'lari bilan ne'matlantirsin. Chunki yer yuzida oliy bo'lishlikka haqli bo'lib turib, oliylikni xohlamagan. Fitna qo'zisa, odamlar echiydigan holat bo'lsa ham fitna qo'zimagan, oliylikni va yer yuzida fasodni xohlamagan kishilardan. أقول قولي va وأستغفر va لي Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.